ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը հայտարարություն է տարածել։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը ողջունում է Կասպրշիկի հրադադարի ռեժիմի պահպանման կոչը։ ԼՂՀ նախագահն ընդունել է Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների եւ ուսանողների։ Խորհրդարանական լսումներ ԼՂՀ ազգային ժողովում։ Մեկնարկել է Արցախի երիտասարդական ֆորում ծրագրի կրթական ճամբարումը այսօր կկայանան Մոսկվայում շարունակվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի 7-րդ տուրի պարտիաները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 18-ին եւ լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 900 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել առաջնագծի ողջ երկայնքով մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը հայտարարություն է տարածել։ Նրանում ասված է. Սահմանին վերջին զարգացումների առնչությամբ երկու կողմերից տեղեկատվություն եմ ստացել, լսել նրանց մտահոգությունները։ Կողմերն առանձնակի բարձրացրել են սահմանամերձ գյուղերի ու այնտեղ բնակվող քաղաքացիական բնակչության հարցը, որոնք դժում են հրադադարի հաջողակի խախտման հետևանքով, ասված է հայտարարության մեջ։ Դեսպանն այս առնչությամբ նշում է. Զատիկի եւ Նովրուզի տոներին ընդառաջ կոչ եմ անում կողմերին հավատարիմ մնալ հրադադարի պահպանմանն ու զերծ մնալ շփման գծում եւ սահմանային հատվածում լարվածության աճ հրահրող ցանկացած գործողությունից։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը ողջունում է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հրադադարի ռեժիմի պահպանման կոչը։ Այդ մասին հաղորդել են պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ պաշտպանության բանակը զինված դիմակայության ամբողջ ընթացքում մշտապես իրականացրել է վստահության ամրապնմանը եւ լարվածության միակողմանի թուլացման նողված քայլեր եւ պատրաստ է հավատարիմ մնալ իր որթեգրած դիրքորոշմանը նաեւ ԵԱՀԿ կգործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի նշած ժամանակահատվածում։ Միաժամանակ ակնկալվում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ տեսնել հրադադարը պահպանելու եւ սադրանքների չգնալու մասին հստակ պատրաստակամության հայտարարություն շեշտվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են խստորեն պահպանել հրադադար Հայաստանի սահմաններում եւ չեն ձեռնարկի որևէ քայլ, որը կարող է հանգեցնել զինված դիմակայության լարվածության աճին մի պայմանով, եթե ադրբեջանական զինված ուժերը եւս դրական արձագանքեն վերոհիշյալ կոչին։ Այս մասին ասված է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Կոչինի պատասխան արված հայտարարությունում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 18-ին ընդունել է Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների եւ ուսանողների։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, քննարկվել են Արցախում բարձրագույն կրթությանը եւ երկու հայկական պետությունների մայր բուհերի միջև համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Երևանի պետական համասարանի դերակատարությունը Արցախի գիտակրթական կյանքում եւ նրա ակտիվ մասնակցությունը մտաղ սերնդի դասյարակության գործում Կարևորելով Այս համատեքստում հաստատության կողմից հայրենասիրական բազմաթիվ ծրագրերի իրականացումն Արցախում Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ հանդիպմանն անդրադարձ է եղել առաջիկա ծրագրերին։ Խոսեցինք նաև ուսանողական գիտաժողովները համատեղ եւ նաեւ բանակումը, որ առաջի անգամ կլինի համահայկական, ոչ միայն հայկական բուհերից կլինեն ուսանողներ, այլև Սփյուռքից եւ հիմա նախապատրաստական մեծ աշխատանք է մեզ սպասվում։ Խոսեցինք նաեւ սոցիոլոգիական այն հետազոտությունների մասին, որ մեր դասախոսներից անց են կացնում, քաշաթաղում եւ արդեն մեկ գիտական աշխատանք մեծ հրատարակվել է, արդյունքները արդեն ամփոփվելու վրա են եւ շուտով կհրատարակվեն։ Ինչպես նաեւ խոսեցինք մի շարք այլ ծրագրերի մասին, մասնավորապես միջազգային երիտասարդական ֆորում անցկացնելու ծրագիրը թե ինչքանով դա մեզ կհաջողվի, ես հիմա դժվարում եմ ասել, բայց մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի դա իսկապես իրականանա եւ ընդհանրապես ուզում եմ շեշտել, որ Երևանի Պետական Համալսարանի թե ուսանողություն եւ թե դասական կազմը մեծագույն պատասխանատվությամբ, սիրով եւ ամենակարևորը հավատարմությամբ ու ձգտումով են միշտ գալիս Արցախ եւ այսուհետ եւս մենք մեր այս բոլոր ծրագրերը շարունակելու ենք կապված Արցախի հետ եւ մշտական է լինելու մեր համագործակցությունը Արցախի պետական համալսարանի հետ եւ այն ծրագրերը, որ մենք իրականացնում ենք այստեղ, ունենալու են միշտ անշուշտ շարունակություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 18-ին Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում մասնակցել է Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 ավակ դպրոցի 60-ամյակին նվիրված հանդիսավոր երեկույին։ ԼՂ նախագահի աշխատակազմի գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումը, ընդգծելով, որ համար 8 դպրոցը մեծ ներդրում ունի կրթված եւ հայրենասեր սերնդի դաստիարակության գործում։ Մարտի 18-ին ԼՂՀ ազգային ժողովի արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ անցկացվել են խորհրդարանական լսումներ գյուղատնտեսության ոլորտի խնդիրների եւ падգամավորներ Վահրամ Բալայանի ու Ալյոշա Գաբրիելյանի հեղինակած գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Քննարկումները վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Արպատ Ավանեսյանը։ Միջոցառմանը մասնակցել են ԼՂՀ գյուղնախարար Արամ Մխոյանը եւ շրջանների վարչակազմերի պատասխանատուներ։ Լսումներին ներկա падգամավորները բարձաբանումներ ստանալու նպատակով նախագծի համահեղինակներին առաջադրել են օրենքի նախագծին վերաբերող հարցեր, կարծիքներ արտահայտել որոշ հոդվածների վերաբերյալ։ Առաջարկություններով հանդես են եկել նաև շրջանային վարչակազմերի պատասխանատուները։ Ինչպես հաղորդել են ազգային ժողովի մամլոյցարայությունից, գյուղնախարար Արամ Մխոյանն առաջնահերթ է համարել օրենսդրական դաշտում բարեփոխումներ կատարելուն զուգահեռ բացատրական աշխատանքների կազմակերպումը գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ազգաբնակչության շրջանում։ ԼՂ ազգային ժողովի արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովը առաջիկա օրերին կհստակեցնի իր դիրքորոշումը նշված նախագծի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մարտի 18-ին հանդիպում է ունեցել Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլո ծառայությունը։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Կարեն Միրզոյանը անդրադարձել են նաև Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունների փոխգործակցությանը դիվանագետների վերապատրաստման առնչվող հարցերի։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ երեք Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում մեկնարկել է Արցախի երիտասարդական ֆորում ծրագրի կրթական ճամբարումը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Երիտ ֆորումի նպատակն է նպաստել Արցախի երիտասարդական ներուժի ակտիվացմանն ու զարգացմանը, բարձրացնել երիտասարդների մասնակցությունը համայնքների զարգացման գործում։ Ֆորումին մասնակցում են թվով 75 երիտասարդներ, ինչպես Ստեփանակերտից, այնպես էլ հանրապետության շրջաններից։ Միջոցառման ողջունի խոսքով հանդես է եկել ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը, ով կարևորել է նման ծրագրերի իրականացումն Արցախում։ Այսօր մեր երիտասարդությունը 1983 սոցիալ-տնտեսական քաղաքական ջանքին եւ կարելի ասել, որ դժգոհ է այն քաղաքականության, որը իրականացվում է երիտասարդության հարցերի ոլորտում։ Այսինքն այսօրվա երիտասարդը մենք հաճախ ենք լսում, որ դժգոհում է, թե պայմաններ չկան զարգացման համար, աշխատան չկա։ Հիմնականում այս ամենի պատճառը այն է, որ ներերին երիտասարդները ընդհանրապես գաղափար չունեն կամ թույլ են պատկերացնում հնարավորությունների մասին, որոնք ձեռարվել են պետության կողմից իրենց զարգացման եւ ինքնիերացման համար։ Ֆորումի բացման հանդիսավոր Արարողությանը ողջունելով միջոցառման կազմակերպիչներին վարժարանի պետ Վարամ Հակոբյանը ներկայացրել է կրթօջախի անցած ուղին գործունեությունը, ձեռքբերումներն ու անելիքները։ միջոցառումները լինեն դիաշել, անցնել հետաքրքիր եւ բովանդականից։ Նախինում ես եմ ընդգրկվելով երիտասարդական կազմակերպության մեջ, տեսել եմ, զգացել եմ եւ այսօր նաեւ զգում եմ, որ իդեմ մշակույթի եւ երիտասարդության բավարարությանը պետական իշխանավորները ամեն ջանք գործադրում են, որպեսզի երիտասարդներին ներգրավել ոչ միայն ներգրավել ուսուցչության ոչ մի հասարակական զարգացման, այլ նաև ձեր անձնական կյանքի ձևավորման, ստեղծման մեջ Սրփուի Վանյան առաջին անգամ է մասնակցում ֆորումին։ Ներկայացնում է Հադրութի շրջենտրոնը։ Ուրախ է, որ նման հետաքրքիր միջոցառումներ են անցկացվում։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում, ակնկալիքներ շատ մեծ են։ Քանի որ ես հանդիսանում եմ հադրութի շրջանի ակտիվ երիտասարդներից, ուզում եմ փորձել եւ ձգտում եմ հիմնականում աշխարհայացքս ընդլայնել։ Մտածում եմ, որ եթե շփվեմ ինձանից մեծ եւ արդեն հասուն մարդկանց հետ, կարող եմ աշխարհայացքս ընդլայնել եւ ստանալ նոր գիտելիքներ։ Ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվեն դասախոսություններ, ժամանցային միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ, որի ընթացքում նախատեսվում է այցելություն Շուշիի տեսարժան վայրեր՝ Գերբարվեստի պետական թանգարան, Երկրաբանական թանգարան եւ Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ առաջնորդանից եկեղեցի, Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան։ Ֆորումի մասնակիցներին կներկայացվի համապարփակ տեղեկատվություն հանրապետությունում իրականացվող ծրագրերի մասին, կտրվի մասնագիտական համապատասխան խորհրդատվություն տնտեսության առավել հերանեկարային ճյուղ խաղերի մասին, որոնց արդյունքում մասնակիցները ձեռք կբերեն համայնքների զարգացման ծրագրեր մշակելու եւ իրագործելու հմտություններ։ Հավելենք, որ ֆորումը կավարտվի մարտի 20-ին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Թանժու Բիլգիչը հայտարարություն է տարածել խիստ անհանգստություն հայտնելով, որ Հունաստան այցելած Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպումներում Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն ու նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսը քննադատել են Թուրքիային հայոց ցեղասպանությունը հերքելու համար։ Հայոց ցեղասպանությունը հերթական անգամ անհիմն շղթող հայտարարության մեջ նակրկին իրականության հետ կապ չունեցող արտահայտություններով փորձել է պնդել, թե 20-րդ դարի սկզբին ընդամենը որոշվող բերգություններ են տեղի ունեցել։ Ավելին, նա այդ ողբերգությունների համար մեղադրել է թուրքերին այսպես ասած դավաճանած ազգային փոքրամասնություններին։ Թանժուբիլգիչն ակնհայտ անհանգստություն է հայտնել Հայաստան-Հունաստան բարեկամական հարաբերությունների համար, պնդելով թե ընդունելի չէ հայերի ու հույների համերաշխությունը թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու հաշվին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պետդումայի վավերացմանն է հանձնել ԱՊՀ սահմաններին անվտանգության սպառնալիքների արձագանքման համատեղ խմբեր ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել էր 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում։ Համաձայնագրի իրականացումը կնպաստի սահմանապահ ոլորտում ԱՊՀ անդամ երկրների գործընկերության զարգացմանը, օպերատիվության եւ արտաքին սահմանների հուսալի պաշտպանության նպատակներով ձեռնարկվող որոշումների արդյունավետ բարձրացմանը, ինչպես նաեւ ԱՊՀ պետությունների սահմանային անվտանգության ամրապնմանը ասված է փաստաթղթի հիմնավորման մեջ։ Մարզասերների համար Մոսկվայում շարունակվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի երկրորդ հանգստյան օրվանից հետո այսօր կկայանան 7-րդ տուրի պարտիաները։ Լևոն Արոնյանը սևերով կհանդիպի ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինին, որի հետ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Հիշեցնենք, որ հայկական շախմատի առաջատարն ու Կարյակինն ունեն 4-ական միավոր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, լեռնային շրջաններում թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Հնարավոր է քամու ուշգնացու մինչև 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 ցերեկը 3-ից 6 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց